Երեք Արցախի նախագահը հյուրընկալվել է մեծ Բրիտանիայի հայ համայնքային խորհրդին։ Մարտակերտում ջրամատակարարման նոր ցանց է կառուցվում։ Արցախում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Հայաստանի նախագահը կարևորել է Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը։ Ուֆայում ավարտվել է BRICS-ի անդամ պետությունների գագաթնաժողովը։ Հայաստանը կդառնա Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գործընկեր։ գործընկեր Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Նյու Յորքի Շուշի պարախմբի համերգը։ Պատմական անին 2016-ին կարող է ներառվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության մշտական ցանկում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 9-ին Լոնդոնի Goldsmith Hall դահլիճում մասնակցել է Մեծ Բրիտանիայի հայ համայնքային խորհրդի ճաշկերույթին եւ հանդես եկել ելույթով։ Նա հակիրճ ներկայացրել է Արցախի պատվիրակության այսի նպատակները Մեծ Բրիտանիա, ամփոփել դրա արդյունքները եւ պատասխանել ներկաների հարցերին։ Բակո Սահակյանի խոսքով եւ հայկական համայնքի եւ մեծ Բրիտանիայի տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները բավականին տպավորիչ էին։ Նախագահը ամուսմունքի հայտնել, որ դրանք նոր լիցք ու որակ կհաղորդեն Արցախի եւ մեծ Բրիտանիայի միջև կապերի ամրապնդմանը։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Արցախի բոլոր բարեկամներին, նրանց դիրքորոշման, սկզբունքայնության, մարդասիրության եւ գործուն աջակցության համար, մաղթել հաջողություններ եւ ամենայն բարիք։ Հանդիպմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Մեծ Բրիտանիայի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը, падգամավորներ, հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, պաշտոնատար այլ անձինք։ Հուլիսի 30-ին Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Մարտակերտում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել շրջկենտրոնի ջրամատակարարման նոր ցանցի գործարկման եւ ճանապարհների վերանորոգման վերաբերյալ։ Վարչապետը շեշտել է, որ նշված երկու խնդիրների կարգավորումը Մարտակերտ քաղաքի բնակչության համար օրախնդիր է, եւ կառավարությունը շուրջ 1 տարի է այդ ուղությամբ լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում։ Կատարված աշխատանքներից ավալը թույլ է տալիս, որ շրջկենտրոնի բնակչությունը շուտով մշտական ջուր ունենա, իսկ քաղաքի ճանապարհների վիճակն ուղղակի անթույլատրելի է, եւ անհապաղ կսկսվեն փոսորակային բարեկարգման ու ասֆալտապատման աշխատանքները, ասել է Արայիկ Խարությունյանը։ Այնուհետև քաղաքի ջրամատակարարման աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցով հանդես է եկել Արցախի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, ով մասնավորապես նշել է, որ 2014 թվականին մեկնարկած ծրագիրն արդեն ավարտին է մոտենում։ Նախարարի խոսքով արդյունավետ ջրամատակարարում իրականացնելու համար շրջկենտրոնը բաժանվել է երկու գոտիների, վերակառուցվել եւ վերանորոգվել են 3 ջրավազանները։ Արդեն ավարտվել է քաղաքի ներքին ցանցի անցկացումը, տեղադրված են ջրաչափերը եւ առաջիկա օրերին կսկսվեն ներմիացման աշխատանքները։ Կարեն Շահրամանյանն առանձին զեկույցով ներկայացրել է նաև շրջկենտրոնի ճանապարհների վիճակը բնութագրող քաղաքաշինական եզրակացությունը։ Նախարարն ըստ թղամասերի անդրադարձել է կատարվելիք աշխատանքներին, որոնք արժանացել են վարչապետի հավանությանը։ Արայիկ Հարությունյանը շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի եւ այլ պատասխանատուների հետ քննարկել է նաեւ շրջանում իրականացվող βέρքահավաքի ընթացքին ու խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Կարվաճառից հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շահումյանի շրջանում ամառային զորակոչն սկսված է։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի զինկոմ մայոր Սարուխան Մամունցը, զորակոչը կազմակերպված է բարձր մակարդակով։ Արդեն իրականացվել է զորակոչիկների բուրժնման փուլը հետազոտում անցնելուց հետո այն նորակոչիկները, ովքեր որոշ առողջական խնդիրներ են ունեցել, ուղեգրվել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց եւ նրանց անունները ներկայացված են շրջանի զինկոմիսարիատ։ Համապատասխան հետազոտում անցնելուց հետո նրանք տարկետում կստանան եւ բուժում կանցնեն, որից հետո միայն կզորակոչվեն եւ կհամալրեն պաշտպանության բանակի շարքերը։ Այսօր այս պահին արդեն պատրաստվում ենք բուն զորակոչին, նշեց մայորը։ Խոսելով զորակոչիկների ունեցած առողջական խնդիրներից, Զինկոմն ուրախությամբ փաստեց, որ խնդիրներ ունեցող նորակոչիկների թիվը պակասում է։ Զորակոչիկները երբեմն տարկետում են ստանում նաև ուսման նպատակով։ Եթե երիտասարդի 18 տարին լրանում է, իսկ նա դեռ դպրոցական է լինում, նրան հնարավորություն է տրվում դպրոցն ավարտել։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունված երիտասարդներին հնարավորություն է տրվում ավարտել առաջին կուրս, այնուհետ համալրել պաշտպանության բանակի շարքերը։ Իրենց զինվորական պարտքը կատարած շատ երիտասարդներ այս օրերին զորացրվում ու տուն են վերադառնում։ Զորացրումից անմիջապես հետո նրանք ներկայանում են շրջանի զինկոմիսարիատ ու կանգնում հաշվառման։ Ինչպես նշեց մեր զրուցակիցը, Շահյանի շրջանի ծորակոչված զինվորները հիմնականում շատ լավ են ծառայում եւ նրանց մեծ մասը ծառայության ընթացքում աչքի են գնում։ Մեր զինվորները պատվոգրեր են ստանում, հաճախ զորացրվում են արդեն սերժանտի կոչմամբ, աչքի են ընկնում որպես խիզախ ծառայողներ ընդգծեց Զինկոմը։ Զորացրված տղաների մեծ մասը Շահումյանի շրջանում շարունակում են ծառայությունն արդեն որպես պայմանագրային զինծառայողներ։ Տեղեկացնենք, որ սովորաբար Շահումյանի շրջանում տեղի ունենում զինվորների ճանապարհման հանդիսավոր արարողություն։ Հնչում են հայրենասիրական երգեր, զորակոչիկներին բարի ճանապարհ մաղթելու են գալիս նրանց ծնողները, ընկերները, շրջանի տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին Ուֆայում մասնակցել է BRICS Եվրասիական տնտեսական միության եւ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության համատեղ գագաթաժողովին, որտեղ հանդես է եկել ելույթով։ Խոսելով գագաթնաժողովում ներկա գտնվող զարգացող տնտեսություններ ունեցող երկրներում ներդրումային հոսքերի մեծացման նպաստելուն եւ դրա հետևանքով տնտեսական աճի խնդիրներին, նախագահը որպես ասվածի գործնական օրինակ բերեց եվրասիական ինտեգրացիայի եւ մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու նախաձեռնության զուգակցումը որոնք ներդաշնակորեն փոխգործակցելով հերանակարում կարող են ապահովել խոշոր ենթակառուցվածքային եւ տրանսպորտային ծրագրերի իրականացումը նոր մակարդակի բարձրացնելու գործը։ Հայաստանի դեպքում այդպիսի ծրագիր կարող է դառնալ Հայաստան-Իրան երկաթուղային ճանապարհի կառուցումը, որը Պարսից ծոցի միջոցով կապահովի Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ելքը դեպի Հնդկական օվկիանոս արդեն պատրաստ է տեխնիկական տնտեսական հիմնավորումը եւ ծրագիրը բաց է պետական մասնավոր գործընկերության համար։ Սերժ Սարգսյանը հույս հայտնեց, որ այստեղ ներկա երկրներից ընկերությունները հետաքրքրություն կդրսևորեն։ Օգտվելու բառիթից կցանկանայի հույս այտնել, որ Իրանի ատոմային ծրագրի հետ կապված բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն, ինչը կնպաստի ինչպես միջազգային, այնպես էլ տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության ամրապնմանը նոր հնարավորություններ կբացի տնտեսական համագործակցության համար, որպես բարեկամ Իրանի հարևան երկիր Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է դա, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում հուլիսի 9-ի երեկոյան աշխատանքն ավարտեց ԲՐԻԿՍ-ի անդամ պետությունների 7-րդ գագաթաժողովը։ Գազམ་ակերպության անդամ պետությունների Ռուսաստանի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա 2016 թվականին Հնդկաստանում։ 10-ի փոխանցմամբ Ուֆայում ԲՐԻԿՍ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները հանդիպան արդյունքներով ամփոփիչ հրճակագիր են ստորագրել։ Պետությունների ղեկավարները հայտարարել են ՄԱԿ-ի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի բարեփոխումները արագացնելու անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայի հակամարտության մասնակիցներին կոչ են արել հետևել Մինսկի համաձայնություններին։ Միջազգային իրավունքի ոլորտում երկակի ստանդարտների կիրառման դեմ են հանդես եկել եւ դատապարտել միակողմանի ռազմական միջամտություններն ու տնտեսական պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ղեկավարները նաեւ գործողությունների ծրագիր են ընդունել, որը հստակեցնում է BRICS-ի աշխատանքն առաջիկա տարվա ընթացքում եւ փոխգործակցության նոր հերանեկարային ուղղություններ է ներառում։ Եվս մեկ ամփոփիչ փաստաթուղթ է դարձել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված մինչև 2020 թվականը BRICS-ի երկրների տնտեսական համագործակցության ռազմավարության մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան եւ Նեպալը միանում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ընտանիքին որպես կազմակերպության գործընկերներ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բացելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների ղեկավարների խորհրդի ընդլայնված նիստը։ Պուտինի խոսքով կան նաև այլ երկրներ, որոնք ցանկանում են մասնակցել այդ կազմակերպության աշխատանքներին։ Եվս մի շարք երկրներ հետաքրքրություն են ցուցաբերում մեր կազմակերպությանն այս կամ այն ձևով միանալու հարցում։ Մենք ուրشادիր կքննարկենք այդ հայցերը, հաշվի առնելով համապատասխան պահանջները, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի է ունեցել Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի Շուշի պարախմբի համերգը նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Շուշի պարախմբի գարվեսական ղեկավար Սեդա Պասկալյան Քանթարջյանը նշել է, որ 10 տարի առաջ են եղել Արցախում, իսկ սա իրենց երկրորդ այցն է։ Մինչ Արցախ գալը մենք ելույթներով հանդես ենք եկել նաև Մոսկվայում եւ Երևանում, որտեղ բարձր են գնահատել հայկական ազգային երկնու պարը, ասել է Սեդա Պասկալյան Կանթարջյանը եւ հավելել, որ այս տարի լրացել է պարախմբի 23 տարին։ Գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով Շուշի պարախումբը ունի 110 անդամ, որում ընդգրկված են 5-ից 33 տարեկան եւ աղջիկներ եւ տղաներ։ Այս անգամ Արցախում ենք 55 պարողներով, ինչպես նաեւ մեզ հետ են Լոս Անջելեսից 3 երգիչներ եւ Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մայր Տաճարի երգչախմբի լավագույն կատարողները, նշել է Սեդակ Պասկալյան Քանդարջյանը եւ ավելացրել, որ նման այցերը շարունակական են լինելու։ Ընթացիկ տարվա հունվարից հունիս ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այցելել 5286 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 4353-ի փոխարեն։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության մամլոք քարտուղար Անի Սարգսյանը։ Այս տարի Արցախի նկատմամբ արտասահմանցի լրագրողների հետաքրքրությունը աննախադեպ է։ Առաջին 6 ամիսների տվյալներով Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում լրագրողական հավատարմագիր է ստացել 100 արտասահմանցի լրագրող։ Մինչդեռ նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում 23 նշել է Անի Սարգսյանը։ Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական միջնադարյան հրճակավոր մայրաքաղաք Անին, որը 2012-ից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկում, 2016-ին կարող է ներառվել նաև կառույցի մշակութային ժառանգության մշտական ցանկում։ Յիլդես Սալմանը, որը մասնակցում է Թուրքիայի կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայտերի պատրաստմանը, հուլիսի 9-ին հայտնել է, որ կառույցը համաշխարհային ժառանգության ցուցակում նոր կատեգորիաներ է ավելացրել, որոնցից մեկը մշակութային երթուղիներն են։ Բազմամշակույթ արևելքում կարելի է առավել տարածված մշակութային ժառանգության համար նախագծեր պատրաստել։ Ինչպես օրինակ հայկական մշակութային երթուղին, որը կարելի է ձևավորել Կարսից մինչև Վան, Կոնյա, ներառելով բոլոր գյուղերն ու եկեղեցիները եւ այդպես ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Ասել է Սալմանը նշելով, որ հնարավոր է մեկ այլ տարբերակ, եթե Հայաստանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը համատեղ հուշարձանների մասով մեկ երթուղի ներկայացնեն, յուրաքանչյուրն իր տարածքում երաշխավորելով դրա պահպանությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական ցանկում ընդգրկված է Թուրքիայի պատմամշակութային ժառանգության 15 կոթող։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ռուս օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայայի եւ ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովի անուններն ընդգրկել է սև ցուցակում։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիկմետ Հաջիևը։ Գերման Ստերլիգովը, որը հակասական կենսագրություն ունի, նախքան Ադրբեջանի օկուպացված հողերը ոդկ տնելը, չեր կարող չտեղեկանալ, որ այդ տարածքները բարենպաստ հող են ստեղծում Հայաստանի բանկային համակարգի միջոցով կեղտոտ փողեր լվանալու եւ քրեական գործունեություն ծավալելու համար, հայտարարել է Հաջիևը։ Ընդհանուր առմամբ Ստերլիգովի այցը շարունակում է ադրբեջանական կողմի մոտ հիստերիկ նոպաներ առաջացնել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ Ստերլիգովի մամուլի ասուլիսին ներկա գտնվող բոլոր լրագրողները գործարարի օրինակով կհայտնվեն իր սև ցուցակում։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։